Die Heere het na Mooses van die tent van ontmoeting afgeroep en vir hom gesê, gee die volgende opdrachten voor die Israëlieten. wanneer jylle vir die Heere dieren offer, moet jylle dit uit jylle bees of skaaptroppe vaat. As jylle bees as een brandoffer bring, bring dan een bul sonder enige lichaamsgebrek. Bring die bul naar die ingang van die tent van ontmoeting, zodat so dit vir die Heere aanvaarbaar kan wees. Lee je hand op die kop van die brandoffer, zodat so de Heer dit als plaasvervanger voor jou kan aanvaar en dit so voor jou versoening kan bewerken. Slaag die bal in die teenwoordigheid van die Heer, die ziens van Aaron, die priesters, zal die bloed vat in de teen die kante van die altaar sprinkel wat voor de tent van ontmoeting staan. Wanneer die dier geslag en in stukken gesnij is, zal die ziens van Aaron die priester op die altaar uit vier maak. Aaronse sien sal dan die stukken van die dier saam met die kop en die vet op die huidvuur neerzet. Maar die binnengoed in die poote moet eerst met water gewas word. Dan zal die priesters die hele offer op die altaar verbrand. Dit is die brandoffer, met vier gemak en aangenaam vir die Heere. As jylle skaap of opbring as een brandoffer, bring een ram sonder enige lichaamsgebrek. Slag die dier aan die noorde kant van die altaar in die teenwoordigheid van die Heere. Aar onze ziens, die priesters, zal die bloed langs de kanten van die altaar sprinkel. Snij die dier in stukken. Die priester zal die stukken van die offer samen die koop in die vetboe op die altaar met die houtvuur neerzet. Die binnengoed in die putten moet eerst met water gewas word. Dan zal die priesters die hele offer op die altaar verbrand. Dit is die brandoffer, gemaakt met vier en aangenaam vir die Heere. As jylle voel bring as brandoffer vir die Heere, kies een tortelduif of een jong duif. Die priester zal die voel naar die altaar te neem, sy nek omdraai en die kop op die altaar verbrand. Hy moet dan die bloed langs die kanten van die altaar laat uitdrup. Die priester moet daar na die krop en die vere verwijder en dit aan die ooste kant van die altaar in die as gooi. Die priester moet dan die voel aan sy vlerke uit mekaar trek, maar zonder om dit middel leer te skeer. Dit is die brandoffer, gemaakt met vier en aangenaam vir die Heere.